Otvorenje ureda Točke za Međimursku županiju. Službeno otvorenje ureda Točke za Međimursku županiju držat će se utorak 23. listopada u 11 sati u prostorima organizacije Autonomnog centra Kraja Tomislava 31 prvi kat u Čakovcu. Na svečanosti otvaranja će biti prisutna predstavnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, gospođa Ina Štander, te predstavnici lokalne i regionalne samouprave. Koordinatorica ureda napominje kako je od izuzetne važnosti da otvorenju u organizacije civilnog društva Međimurske županije, te poziva predstavnike i predstavnice organizacija na sudjelovanje. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva temeljni je cilj koji se provedbom trogodišnjeg programa jačanja kapaciteta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj želi postići. Programske aktivnosti programa podijelila su u tri segmenta: edukacija, edukativne radionice, izgradnja organizacijskih kapaciteta, savjetovanje, međusektorske suradnje i informiranje. Podsjećamo predstavnik organizacija civilnog društva, ali i zainteresirane građane da se još uvijek mogu prijaviti na besplatne edukacijske radionice. Civilka. Edukacija. Mreža Ekosela Balkana o praksi. Grupa mladih iz Hrvatske Bosne i Hercegovine, Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, Kneja iz Čakovca, zajednički je izradila projekt pod nazivom Mreža Ekosela Balkana o u praksi, koji je dobio novčanu potporu Regional Environmental Center Hungary. U projektu su predviđene praktične aktivnosti, samo izrada solnih kolektora za zagrijavanje vode, postavljanje malih hibridnih energetskih sustava, kompostišta za organski otpad sa kalifornijskim glistama i predavanja na temu permakulture. Aktivnosti su fokusirane na urbane sredine te će se održavati tijekom 2007. i 2008. godine u gradovima Velikoj Gorici, Čakovcu, Banja Luci i Sarajevu. Radionice su besplatno otvorene za javnost kako bi se postigao cilj projekta, što više proširiti znanje i vještine u održivom načinu života u energiji. Alternativna ekonomija Indirektna razmjena knjiga Akcije u sklopu projekta Free Book Market Antromog centra ACT tradicionalno se održavaju svake posljednje subote u mjesecu na trgu Republiku Čakovcu pod Vurom. U tjednu od 22. do 27. listopada akcije će se provoditi svaki dan od 9 do 15 sati. O ciljevima ove najjednostavnije alternativne ekonomije Kristina Mlinarić, koordinatorica akcije, govori. Osim dio ovog projekta je indirektna razmjena knjige i časopisa. Građani donesu nešto knjiga, nešto uzmu. Važno je to što u takvoj razmjeni vrijednosti količina stvari koje se razmjenjuju nisu mjerilo. Ovaj projekt isključuje upotrebu novca. Tu se ništa ne prodaje, ništa ne kupuje. Jednostavno indirektno razmjenjuje. Bitno je zadovoljiti potrebe. Kristina također ističe da je važna podrška građana kod ovih akcija kako bi se potaknuo solidarnost u zajednici. I kad malo dublje pogledamo, možda ovakve akcije i projekti ne nude rješenje za naše svakodnevne probleme, međutim sasvim je sigurno kako na ovaj način možemo zadovoljiti jedan dio svojih životnih potreba. Pogledajte police, počistite talene, potražite štamp i marketa na trgu Republike i podijelite ono što ne trebate sa drugima. Civilka. Civilka. Natječaj. Isti iz program je regionalni program prvenstveno namijenjen povezivanju srodnih organizacija iz zemalja jugoistočne Europe koje rade na istim ili sličnim projektima. Kao takav, Isti iz program podržava veliki broj različitih sfera društvenog života, a osnovni cilj je izgradnje poboljšanja civilnog društva u cjelini, kao i nevladinog sektora kroz koji se ti ciljevi implementiraju. Natječaj je otvoren kontinuirano, a dodatne informacije nađete na www.halter.org. Civilka. Natječaj Udružene izumske zaklade nudi kontinuirane mogućnosti financiranja projekata udruga iz Hrvatske aktivnih u socijalnoj skrbi, zaštite zdravlja i izobrazbi. Financiranje je otvoreno za inovativne projekte koji strukturalno poboljšavaju socijalnu situaciju zapostavljenih grupa, kao